14 skirsnis Iš arti laukai, malkų sandėliai ir seni pastatai dingę, dabar ten jau plačius, visiškai naujos gatvės, aikštis, cirkai, hipodromai, geležinkelio stotys, maza kalėjimas. Progresas, kaip matome, ir jo korektyvas. Prieš pušimtį metų įprastinė liaudis kalba, kuri visada remiasi padavimais ir institutą atkakliai vadina keturiomis nacijomis, o komiškąją operą Fedo – Toji vieta, į kurią pateko Žanas Valžanas, vadinosi mažasis pikpiusas. Senžako vartai, Paryžiaus vartai, seržantų užkardas, poršaronas, galiotas, celestinai, kapucinai, plaktukai, purvynė, krokuvos medis, mažoji Lenkija, mažasis pikpiusas, visi tie senojo Paryžiaus pavadinimai tebėra ir naujajame Paryžiuje. Nuoroda – 1661 metais kardinolas Mazarinis įsteigė keturių nacijų koležą, kuriame mokėsi 15 italų, 15 elzasiečių, 20 flamandų ir 10 rusiljoniečių. Revoliucijos metu koležas buvo uždarytas, o jo pastatas 1806 metais perdotas institutui, akademijų susivienijimui. Fedo senas komiškosios operos teatro pavadinimas pagal jo buvimo vietą Fedo gatvėje. Mažasis pikpiusas vienai pranciškonų ordino vienuolių kongregacijai prigijo pavadinimas pikpiusas pagal pikpiuso kaimą greta Paryžiaus Sent Antuano priemeščio. Tame kaime buvo tos kongregacijos įstaigos. Vėliau po revoliucijos čia įsikūrė Benediktinis. Senžako vartai Viktoro Hugo laikais dar tebe buvo Senžako bažnyčios bokštas, gatvė ir užkardas – Seržantų užkardas – paviljonas, kuriame notarai senovėje vadinėsi seržantais laukdavo klientų. Poršeronas gyvenvietė už Paryžiaus miesto užkardo su daugybė smuklių. 18 amžiuje madinga matininkų, grizečių ir net aukštuomenės pasilinksminimo vieta. Ilgainiui čia išaugo Monmartro priemestis. Plaktukai – žaidimo vieta. Kamolių žaidime buvo naudojamas medinis plaktukas. Purvynė – Senovėje Paryžiaus miesto ligoninė gimdymo namai elgetoms ir kalinėms. Krokuvos medis senas kaštanas palė rojalio rūmų sode. Jo pavadinimas kilo 18 amžiuje ryšim su Lenkijos padalinimo klausimu. Nuorodos pabaiga. Liaudis atmintyje yra išlikusios šitos praėjusių laikų nuotrupos. Mažasis pikpiusas, kuris be ko kita egzistavo labai trumpai ir tik iš tolo priminė Paryžiaus kvartalą, turėjo kone vienuolišką kokio nors Ispanijos miesto pavidalą. Keliai tam buvo beveik negrysti, gatvės beveik neapstatytos, Įskyrus dvi ar tris gatves, apie kurias kalbėsime vėliau, visur čia traukėsi mūriniai aptvarai arba dykvietis. Jokios krautuvėlės, jokio pravažiuojančio vežimo, tik retkarčiais vienur kitur spinksėjo langose žvakė. Po dešimtos valandos vakaro visi žibūrė užgesinti. Sodai, vienolynai, malkų sandėliai, daržai, reti žeminamiukščiai ir aukšto su liknamais mūrinis aptvarų sienos. Toks atrodė šis kvartalas praeitame šimtmetyje. Jį labai jau buvo pakeitusi revoliucija. Respublikinė miesto vyresnybė jį sugriovė, pragrėžė, pralaužė – Ten buvo padaryti skaldos sandėliai. Prieš 30 metų šį kvartalą galutinai išdildė naujoji statyba. Šiuo metu jis visiškai nušluotas. Mažasis pikpiusas, kurio dabartiniuose planuose nebėra nei ženklo, gana aiškiai pažymėtas 1727 metų plane Paryžiuje išleistame Denytjeri Senžako gatvėje, priešais Platro gatvę ir Lyone Žano Žireno Merserjero gatvėje pridansė. Mažojo pikpiuso kvartalas, kaip mes jau minėjome, savo formą buvo panašus į didžiąją raidę į ilgojį sudarytą Šmenversent Antuano gatvės įsišakojimo, kurio kairioji šaka vadinosi Mažasis Pikpiusas, o dešinioji Polonso gatvė. Abi didžiosios raidės į ilgojį šakos savo galose buvo sujungtos lyg ir skersine – Šis skersinė vadinosi Druamiuro gatvė. Čia baigėsi Polonso gatvė, o Pikpiuso gatvelį ėjo toliau lygi Lenuaro priekyvietis. Jeigu eidami nuo senos būtumėte pasiekę Polonso gatvės galą, iš kairės jums būtų buvusi Druamiuro gatvės, taiga pasukanti tiesių kampų priešai šios gatvės aptvaro sieną, o iš dešinės Druamiuro gatvės tasa, pereinant į jaklą gatvelę, vadinamą Ženro akligatviu. Tai čia buvo Žanas Valžanas. Kai mes jau sakėme, Žanas Valžanas pamatęs tamsų siluetą stovinti poste Druamiro ir mažosios pikpiuso gatvės kampe pasitraukė atgal. Jokios abejonės, tas vaiduoklis jo tykojo. Ką daryti? Atgal grįžti jau buvo vėlų, tai, ką jis prieš akimirką matė judant šešėlėje tam tikrų atstų užpakalį savęs, nebejotinai buvo Žaveras ir jo komanda. Galimas daiktas Žaveras jau buvo pradžioje tos gatvės, kurios gale stovėjo Žanas Valžanas. Žaveras matyt gerai pažino šį mažą labirintą ir iš anksto ėmėsi priemonių, pasiunti vieną į savo vyrų išėjimui saugoti. Tie spėliojimai tiek te panašus į tikrovę, kiek dulkių kamuoliai sukelti umai užliekusio vėjo sukosi įkaitusiose Žano Valžano smegenyse jis įsižiūrėjo į Ženro akligatvį, tenai užtvertą. Įsižiūrėjo į Pikpiuso gatvelę, tenai sargybinis. Jis matė šią tamsią figūrą, juodų siluetus tūkstančia šviesiame mėnesienos užlietame grindinyje. Eisi pirmin pakliusi ant to žmogaus, trauksies atgal susidursi su žaveru. Žanas Valžanas jautėsi kaip tinkle, kuris pamažu raukėsi. Jis beviltiškai pasižiūrėjo į dangų. Ketvirtas skyrius – mėginimai ištrūkti. Tolesnį įvykio eigai suprasti reikia tiksliai įsivaizduoti Druami ro gatvelę ir ypač tą kampą, kuris į ten einant iš Polonso gatvės pasilieka iš kairės. Dešinioji Droa Miro gatvelis pusė iki Pikpiuso gatvelis beveik visa buvo nustatyta skurdžios išvaizdos namiukščiais. Iš kairės matyti vienų vienas griežtų linijų pastatas, sudarytas iš kelių korpusų, kurie artėjant prie Pikpiuso gatvelis, vis didėjo vienu ar dviem aukštais – Todėl iš Pikpiuso gatvelės pusės tas pastatas buvo labai aukštas, o iš Polonso gatvės gana žemas. Tenai prie kampo, apie kurį esame kalbėję, jis buvo sulik aptvaro siena. Ta siena nėjo lygi gatvės galo, bet baigėsi kiek atokiau ir joje buvo tarpas, kurio nebūtų galėję pamatyti stebėtojai, stovėjusiai vienas Polonso gatvėje, kitas Druamiro gatvėje, nes jį ustojo abu kampai. Nuo tų dviejų kampų siena traukėsi Polonso gatvė iki namo pažymėto numeris 49, o Druamiro gatve, kur ji buvo žymiai trumpesnė, iki niuraus pastato, apie kurį jau esame kalbėję ir kurio šoninį fasadą įkirto sudarydama gatvį naują, gilumon pasidavusi kampą. Šis šoninis fasadas atrodė nykiai. Jame matėjai tik vienų vieną langą, arba geriau pasakius, cinko skarda apmuštas ir visados uždarytas dvi vėres langines. Vietovės vaizdas, kurį mes čia su griežčiausiu tikslumu atkuriame, be abejonį sukel seniesiems kvartalo gyventojams gyvus atsiminimus. Visą tą tarpą sienoje užėmė kažkas panašaus į didelius skurdžios išvaizdos vartus. Tai buvo stačios lentos, bet kaip sukaltos greta viena kitos, viršuje platesnis negu apačioje sutvirtintos ilgais geležiniais kersiniais. Šalia buvo paprasto dydžio vartai, tikriausiai taisyti ne anksčiau kaip prieš 50 metų. Ta tarpa sienoje gobė liepo šakos, o iš Polonso gatvės pusės siena buvo apsiraizgiusi gebinimis. Atsidūrusi didžiuliame pavojuje, Žano Valžano šis niurus namas patraukė kažkokiu nikumu ir vienišumu. Jis greitai permetė jį žvilgsnių, tarė savo, kad jeigu jam pavyktų jį įsigauti, tai jis galbūt įsigelbėtų. Iš pradžių tai buvo tik mintis ir viltis. Šio pastato priešakinio fasado vidurinėje dalyje į Droa Miro gatvės pusę prie visų aukštų langų buvo seni švininiai piltuvėliai, lietaus vandeniui nubėgti. Įvairūs įsišakojimai nutekamųjų vamzdžių, nutiestų nuo viršutinio latako iki šių piltuvėlių, sudarė fasade kažkokio keisto medžio apribus. Šimtų savo vingių tie vamzdžiai priminė išdžiūvusius belapų vynogenojus, kurie raitosi aukštyn palei senų fermų fasadus. Šis keistas špalerinis medis su skardos ir geležie šakomis pirmiausiai ir krito į akį Žanui Valžanui. Jis pasodino kozetę nugarą prie akmeninio stulpelio, liepė ją įtilėti, o pats nubėgo į tą vietą, kur nutekamasis vamzdis siekė grindinį. Gal bus galima jo užlipti ir įsigauti į namus. Tačiau vamzdis buvo išklibęs, sukiuręs ir vos laikėsi prie sienos. Antra vertus, visi šio tylaus būsto langai, net pastogės langeliai buvo aptaisyti storais geležiniais virbais bet o minulis aiškiai švietė tą fasadą ir žmogus, kuris stebėjo nuo kito gatvės galo, būtų pamatęs Žaną Valžaną lipant sieną. Pagaliau ką daryti su kozete, kaip ją užkelti į trijų aukštų namo viršų. Jis atsisakė ketinimo sliokti nutekamuoju vamžiu ir slinko palei sieną ketindamas grįžti į Palonso gatvę. Pasiekę sienos įdubą, kur buvo palikęs kozetį, jis pastebėjo, kad ten niekas negali jo matyti – Čia, kaip jau esame sakys, buvo neprieinamas jokiam žvilgsniui, kad ir iš kur jį ką žiūrėtų. Antra vertus, jis slipėjo šešėlyje, pagaliau ten buvo dviejų vartai, galbūt juos pavyktų išlaužti. Siena viršum, kurios jis matė liepą ir gebinės, be abejonės buvo sodo aptvaro siena. Ir tame sode jis galėtų bent pasislėpti, nors dar ir nebuvo lapo ant medžių, ir išbūti ten lygi ryto. Laikas linko, reikėjo greitai veikti. Jis apčiupinėjo mažesniuosius vartus ir to jau įsitikino, kad jie aklinai užkalti ir iš vidaus, ir iš lauko. Prie didžiųjų vartų jis priejo su didesne viltimi, jie buvo baisiai sugūrė, silpni dėl paties savo begalinio didumo, lentos sutrešusios, geležinės lystys, jų buvo tik trys surudyjusios. Jam pasirodė, jo galima pramušti šią kirminų išvarpytą kliūtį. Atidžiau ištyrės jis pamatė, kad tie vartai nėra vartai – Juose nebuvo nei vyrių, nei užkabų, nei spinos, nei plyšio per vidurį. Tarp savęs sujungtos geležinės juostos ėjo skersai jų nuo vieno krašto lygi kito. Pro lentų plyšius jis įžiūrėjo grubiai sucementuotas plytas ir akmenis, kuriuos praeiviai dar prieš dešimt metų ten būtų galėję matyti. Sukristas jis turėjo pripažinti, kad šie tariami vartai buvo tik tai medinė priedanga pastato, prie kurio jie buvo prišlieti – Lentą atplėšti buvo nesunku, bet tada jis susidurtų su siena. Penktas skyrius, kas būtų neįmanoma, jei būtų duinis apšvietimas. Ta akimirka tam tikrų atstų pasigirdo duslus ritmingas garsas. Žanas Valžanas išdryso atsargiai dirstelti pro gatvės kampą. Septynių ar aštuonių kareivių burys įžengė į Polonso gatvę, jis matė blizgant jų durtuvus. Jie traukė jo link. Tie kareiviai, kurių prieš akį jis įžiūrėjo aukštą žavero stuomenį, artėjo iš lėto ir atsargiai. Jie dažnai sustodavo. Buvo matyti, kad jie tyrė kiekvieną sienų įdubą ir kiekvieną durų bei praėjimų angą. Kaip teisingai spėjo, Žanas Valžanas čia turėjo būti koks patrulis, kurį Žaveras buvo sutikęs ir pasikvietė savo į pagalbą. Abu Žavero palidovai žygiavo kareivių gretose. Jie ėjo lietai ir tolydžio sustodavo, todėl tą vietą, kur buvo Žanas Valžanas, jie galėjo pasiekti tik per kokį ketvirtį valandos. Momentas buvo baisus, tik kelius minutės skyrė Žaną Valžaną nuo to širpios prarajos, kur jau trečią kartą vėrėsi prieš jį. Tik dabar katorga jam reiškia ne vien katorga, bet ir negražinama kozetis praradimą, atseit gyvenimą panašų į tūnojimą kape. Jam beliko tik vieną – Žanas Valžanas turėjo vieną nepaprastą savybę, visuomet nešiojosi, jei galima tai pasakyti, du krepšius, kurių viename buvo šventojo mintys, o antrame grėslus katurgininko talentai. Pagal reikalais pasigriosdavo čia viename, čia antrame krepšyje – Nekartą bėgęs iš Tulano katurgos jis, kaip atsimena skaitytojas, be kitų sugebėjimų mokėjo neįtikimai vikriai kopti. Prireikus ir į šeštą aukštą, be kopečių, be kablių, vien tik raumenų jėga, pakaušių, pečiais, šlaunimis ir keliais, remdamasis į statų dviejų sienų kampą. Ir tik retkarčiais pasinaudodamas akmenų įsikišimais. Tai menas, kuris taip siaubingai išgarsino tą Paryžiaus konsieržerį kiemo kertę, iš kur prieš 20 metų pabėgo mirti pasmerktasis Batmolis, konsieržerį kalėjimas Paryžiuje. Žanas Valžanas akimis išmatavo sieną, viršum kurios matėsi liepa. Siena turėjo apie 18 pėdų aukščių. Kampo, kurį jį sudarė su didžiojo pastato šoniniu fasadu, apatinėje dalyje buvo trikampio formos mūro iškišulys, galimas daiktas skirtas apsaugoti šiam patogiam kampeliui nuo dergėjų vadinamų praeiviais. Toks išvalgus sienų kampų apmūrijimas plačiai praktikuojamas Paryžiuje. Šis mūrinys buvo kokių penkių pėdų aukščio. Nuo to mūrinio viršaus iki sienos viršaus reikėjo įveikti jau tik 14 pėdų. Sienos viršus buvo išklotas plokščiais akmenimis be karnizo. Tačiau ką daryti su kozete, juk kozetė nemokėjo sienomis laipioti, ją pamesti – Žanas Valžanas apie tai nei negalvojo. Temptis ją drauge buvo neįmanoma, tokiam nepaprastam kopimui reikalingos visos žmogaus jėgos. Mažiausia našta sutrūdytų pusiausvyrą ir jis nugriūtų. Reikėjo virvis. Žanas Valžanas jos neturėjo, kur rasti virvę vidurnaktį Polonso gatvėje. Jeigu Žanas Valžanas šią akimirką būtų turėjęs karalystę, be jokios abejonės būtų ją atidavęs už virvę. Kritiškiausios gyvenimo situacijos turi tą savybę, kad jos viską aplinkui nutvieskia, nelyginant žaibas, kuris kartais mus apakina, kartais apšviečia. Beviltiška Žano Valžano žvilgsnis nukrypo į žanro akligatvio žibinto stiebą. Anuo metu Paryžiaus gatvėse nebuvo dujinių žibintų. Sutemus juose buvo uždegami žibintai, stovinti į tam tikrų atstumų vienas nuo kito, juos pakeldavo ir nuleisdavo su virve – skersai nutiesta per visą gatvę ir pritaisyta žibinto stulpo išdrožoje. Rytė, ant kurios viniojosi ta virvė, būdavo įtvirtinta po žibintu mažoje geležinėje spintelėje, kurios raktą turėdavo žiebėjas, o pati virvė būdavo įdėta į gana aukštą metalinį dėklą. Nežmoniškai įtempęs jėga Žanas Valžanas vienu šuoliu peršoko per gatvį, smuko į agligatvį, peilio geleštis galiuku atidarė spintelės užroktą ir po akimirksnio jau vėl buvo prie kozetis. Jis turėjo virvę. Kovoje su lemtimi jie veikia greitai tie niūrus pašėlusių priemonių išradėjai. Mes esame sakę, jog tą naktį žibintai nebuvo uždegti. Taigi žanro akligatvio žibintas taip pat nedegi ir galėjai praeiti net nepastebėjęs, kad jis kabo ne savo vietoje. Tačiau vėlus laikas, tuščia vieta, tamsa, Žano Valžano susirūpinimas, jo keisti judesiai, išnykimas ir sugrįžimas, visą tai ėmė kelti nerimą kozetei. Kitas vaikas jos vietoje seniai jau būtų ėmęs garsiai rėkti, o ji tik tai patraukė Žano Valžaną už redingotos skverno – Visai iškiau ir aiškiau buvo girdėti artėjančio patrulio žingsniai. Tėvelė, aš bijau, tyliai tarė, kasgi čia ateina? Cit, atsakė nelaimingasis, tai pone Tenardie. Kozetė krūptelėjo, Žanas Valžanas pridūrė. Nieko nekalbėk, netrūkdyk man. Jei šauksi, jei verksi, Tenardie tave suseks. Jie teis ir tave pasiims. Paskui neskubėdamas, bet ir negaiždamas tvirtų ir tikslių judesių, Tuo joba reikia stebėtis, kad kiekvieną akimirką galėjo pasirodyti patrulis su žaveru priešakyje. Jis nusirišo kaklos karelę, apsuko ją aplinkui kozetį sliemenį po pažastimis, stengdamasis, kad jai neverštų. Prie skarelis jūreiviškų mazgų krekždute pririšo vieną virvės galą, kitą virvės galą sukando dantimis, nusivė batus ir koinės, permetė juos per sieną, užlipo ant mūrinėlio kampe tarp sienos ir namo šoninio fasado ir vikriai pradėjo lipti aukštyn, tarsi po jo kojomis ir rankomis būtų buvę spyriai. Nepraslinko ne pusės minutės, o jis jau klūpojo sienos viršuje. Kozetė žiūrėjo į apstulbusi netardama nei žodžio. Žano Valžano patarimas ir tenardie vardas ją lyg suparalyžiavo. Staiga jį išgirdo Žano Valžano balsą, kuris jai tylutėliai tarė, prisiglausk prie sienos. Ji pakluso. Nekalbėk nei žodžio ir nebijok, pridūrė Žanas Valžanas. Ir ji pasijuto kelią mano žemės. Nesuspėjusi nei atsikpošėti, ji atsidūrė ant sienos. Žanas Valžanas pagrėbė kozetę, pasisodino ant nugaros, suėmė abi jos rankutes į savo kairėje ranką, atsigulė kniūpščias ir sienos viršumi prišliaužė prie įdubos mūrę. Kaip jisai ir spėjo, ten iš tikrųjų buvo pastatas – kurios stogas prasidėjo nuo medinių vartų viršaus ir gana nuolaidžiai leidosi beveik iki pat žemės, truputį kliudydamas liepą. Laiminga aplinkybė, nes siena iš jos pusės buvo žymiai aukštesnė negu iš gatvės pusės. Žanas Valžanas matė žemę labai giliai apačioje savęs. Vos tik jis spėjo pasiekti Nuo žulinio stogo plokštumą, dar nenulipęs nuo sienos ketaros, jis markaus triukšmo suprato, jog patrulis jaučia. Pasigirdo griausminga žavero balsas, išgrioskite akligatvį, druamiuro gatvį saugoma, pikpiuso gatvelį taip pat, galva dedu, kad jis akligatvėje. Kareiviai puolį į žanro akligatvį. Žanas Valžanas, prilaikydamas kozetę, nusliuogė stogų, pasiekė liepą ir nušoko ant žemės. Ar iš baimės, ar iš drasumo, kozetė nepratarė nė žodžio, tik jos rankutės buvo truputį nubrozdintos. Šeštas skyrius myslės pradžia. Žanas Valžanas atsidūrė labai didelėme keistos išvaizdos sode. Viename iš tų liūdnų sodų, kurie atrodo sukurti tyčia tam, kad jos būtų žiūrima tik žiemą ir naktį. Sodas buvo pailgos formos, Jo gilumoje matėsi didelių tuopolėje, kampuose gana aukštų medžių grupės, o viduryje atvira aikštė, kurioje galėjai žiūrėti didžiulį vienišą medį. Keletą kreivų pasišiaušusių vaismedžių panašių į aukštus krūmus, daržovių lysvės, melionų šiltą daržį, kurios stikliniai langai blizgėjo mėnesienoje ir neprižiūrima nutekamąją duobę. Vienur kitur buvo akmens suolų, kurie atrodė juodino samanų. Alėjose augo tamsų žemi visiškai tiesus krūmeliai. Pusė takelių buvo apgošti žolės, o kita dalis apsitraukusi žaliais mūsais. Ties žanų valžanų buvo pastatas, kurio stogų jis ką tik nusileido. Čia pat krūva žagarų, o už žagarų prie pat sienos akmeninė statula, kurios užalotas veidas atrodė kaip beformė kaukė, duluojanti tamsoje. Pastatas atrodė lyg kokie griuvėsiai, kur galėjai žiūrėti apnaikintų kambarių – Vienas jų buvo priverstas visokių griozdų, matyt buvo paverstas sandėlių. Didysis pastatas prie Druamiro gatvės ir Pikpiuso gatvelės dviem savo išvidiniais fasadais stovinčiais stačių kampu buvo nukreiptas į tą sodą. Šie išvidiniai fasadai atrodė dar niuresni negu iš lauko pusės. Visi langai buvo apkalti grotomis. Jose niekur nesimatė žiburio. Viršutiniuose aukštuose viršum langų buvo stogeliai kaip kalėjimuose – Vienas to pastato sparnas metė ant kito savo šešėlį, kuris lyg didžiulė juoda drobulė dengė daržą. Kitų namų nebuvo matyti. Daržo giluma skendijo rūkė ir tamsoje. Tačiau ten galėjai žiūrėti kažkokius kryžminius, mūrinius aptvarus, tarsi už jų dar būtų dirbamo žemės klypai ir žemus Polonso gatvės stogus. Sunku būtų įsivaizduoti ką nejaukesnio ir nykesnio už tą sodą – Jame nesimatė negyvos dvasios, nors tai ir buvo visai suprantama tokiu vėlyvų metu, tačiau neatrodė, kad šioje vietoje ir dieną kas nors vaikščiotų. Pirma Žano Valžano rūpestis buvo susirasti kurpės ir jas apsiauti, paskui patekti su kozete į sandėlį. Bėglys niekomet nėra tikras, kad pakankamai saugiai pasislėpė. Mergaitė vis dar galvodama apie tenardie, instinktyviai, kaip ir jis, troško, kiek galima geriau kur nors įsigūšti – Kozetė drebėjo ir glaudėsi prie Žano Valžano. Buvo girdėti triukšmaujant patrulį, kuris griozdė akligatvį ir gatvę. Šautuvų buožys bildėjo į grindinio akmenys. Žaveras kažką šaukė įstatytiems postose agentams ir jo keiksmai pynėsi su žodžiais, kurių negalėjai suprasti. Už ketvirčio valandos šis triukšmas panašus į perkūnijos greusmą pamažu pradėjo tolti, Žanas Valžanas užgniaužė kvapą. Jis švelniai užėmė kozetai burną. Tačiau ši nuošali vieta, kuris buvo, dvelkė tokią nepaprastą ramybę, kad tas baisus triukšmas, toks inirtingas ir artimas, nie trupučia jos negalėjo sutrikdyti. Atrodė, kad tos sienos pastatytos iš kurčių akmenų, apie kuriuos kalba šventasis raštas. Staiga šioje gilioje rimtyje pasigirdo kiti garsai, dangiški, dieviški, nenusakomi garsai, tokie žavingi, kaip anie buvo baisūs. Tai buvo giesmė sklindant iš tamsybių, akinanti harmonijos ir maldo šviesa tamsioje ir baisingoje nakties tyloje. Moterų balsai skambantys nekaltų mergelių tyrumu ir vaikiškų naivumu, tie nežemiški balsai, kuriuos dar tebe girdi naujagimiai ir kuriuos jau girdi mirštantieji. Giesmės sklido iš niūraus pastatos tūkstančio virš sodo medžių. Juo labiau tolo kurtinantis demono triukšmas, juo regis artėjo – angelų choras tamsoje. Kozetė ir Žanas Valžanas puolė ant kelių. Jie nežinojo, kas čia vyksta, nežinojo, kur jie, bet abu vyriškis ir mergaitė, atgailaujantis ir nekaltoji, jauti, kad reikia klauptis. Balsai turėjo tą nepaprastą savybę, kad ir jiems gaudžiant pastatas atrodė tuščias, tarsi ant gamtiška giesmė būtų skambėjusi negyvenamoje būstinėje. Kol gėdojo balsai, Žanas Valžanas apie nieką negalvojo. Jis nematė nakties, jis regėjo tik žydrą dangų. Jam atrodė, kad jo sieloje skleidžiasi sparnai, kuriuos kiekvienas jaučia savyje. Gesmė nutilo. Galimas daiktas jie įdėjo ilgai. Žanas Valžanas nebūtų galėjęs šito pasakyti. Ekstazis valandos visada praskrenda kaip viena akimirka. Viskas vėl paskendo tyloje, negarso gatvėje, negarso sode. Kas baugino, kas drąsino, visa buvo dingę, tik tai ant sienos keteros buvo girdėti labai tylus ir liūdnas šnaresys ausų žolelių, kurias šiureno vėjas. Septintas skyrius – mislės tesinys. Pakilo šaltas nakties vėjas, vadinasi buvo apie antrą valandą ryto. Varkšė kozetį tylėjo. Jis sėdėjo ant žemės šalia jo palenkusi prie jo galvutę, todėl Žanas Valžanas manė, kad jį miega – Jis pasilenkė ir pažvelgė į ją, kozetis akis buvo plačiai atmerktos ir maslyjų išraiška Žanui Valžanui sugildė širdį. Mergaitė vis drebėjo. Tu nori miego, paklausė jis. Man labai šalta, atsakė jį. Po valandėlis jį paklausė, ar ji vis dar čia? Kas? Paklausė Žanas Valžanas. Pone Tenardie. Žanas Valžanas jau buvo užmiršęs, kaip jis nutildė kozetę. A, tarė jis, jį jau nuėjo savo, nebijok daugiau nieko. Mergytė atsiduso, lyg nuo jos krūtinės būtų akmuo nuslinkęs. Žemė buvo drėgna, daržinė atvira iš visų pusių, vėjas darėsi kas kart šaižesnis. Senukas nusivilko redingotą ir apsupo jo kozetę. O dabar šilčiau paklausė jis. O taip, tėvelį, na gerai, palauk manęs valandėlę, aš tuoj sugrįšiu. Jis išėjo iš griuvėsių ir patraukė didžiojo pastato pasienį, ieškodamas kokios geresnės prieglaudos. Jam pasitaikė kelios durys, bet visos uždarytos. Visi apatinio aukšto langai buvo apkalti grotomis. Praėjęs iš vidinį pastato kampą, jis pamatė ovalinius langus ir pro juos pastebėjo silpną šviesą. Pasistėbė ant pirštų galų ir pažvelgė pro vieną langą. Už jų buvo gana erdvi, didelėmis akmens plytomis išgrįsta arkadų ir kolonų suskaidyta salė, kur nieko nesimatė įskyrus mažą žiburėlį ir didelius šešėlius. Šviesa sklido iš naktinės lempelės, spinksinčios viename kampe. Salė buvo tuščia ir niekas joje nejudėjo, tačiau įsižiūrėjus pasirodė, jog ant grindų guli kažkas panašaus į žmogaus figūrą, pridengta įkapių drobulę. Toji žmogysta gulėjo kniupščia, priglaudusi veidą prie akmeninių plokščių, kryžiumi įskleidusi rankas, lyg sustingusi mirties rimtyje. Iš to, kad ant grindų rinksojo lyg kokia gyvatė, galima buvo pamanyti jo kančios nelemtos figūros kaklo užnerta virvė. Visa salė skendėjo prieblandoje kokia esti vos apšviestose patalpose, užtat viskas atrodė dar kraupiau. Žanas Valžanas vėliau dažnai sakydavo, kad nors ir nemaža gudžių reginių jis buvo matęs savo amžiuje, tačiau nieko šiurpesnio ir baisesnio nebuvo regėjęs už šią paslaptingą būtybę, vykdančią šioje niurioje vietoje naktį kažkokias lipiningas apeigas. Klaiku buvo vaizduotis, jog tai galbūt numirėlis, bet dar klaikiau buvo manyti, jog tai galbūt gyvas žmogus. Jam užteko drąsos priglaudus kaktą prie stiklo stebėti – ar ši būtybė nepajudės. Veltui jis lauki kiek laiko, jam pasirodė, kad labai ilgai tysanti ant grindų figūra nepajudėjo. Staiga jį apimė neapsakomas siaubas ir jis pabėgo, jis leidosi tekinas į sandėlį, nedrįsdamas atsigręžti. Jam atrodė, kad jeigu jis atsisuks, tai pamatys, jog toji būtybė mostaguodama rankomis plačiai žingsniai svejasi jį. Uždusęs pribėgo prie griuvėsių, jam linko keliai, jį visą išpylė prakaitas. Kur jis pateko? Kas galėjo įsivaizduoti, jo kas nors panašaus į tą kapą būtų Paryžiaus viduryje? Kas tasai keistas namas? Pastatas klidinas nakties paslapčių, angelų balsai šaukia sielas tamsoje, o kai šios ateinas, taiga joms pasirodo kraupus reginys, žadas atverti spinduliuojančius rojaus vartus, o atveria siaubingą kapų angą bet vis dėlto tai buvo tikras pastatas, namas, turi savo numerį gatvėje, tai nebuvo sapnas. Kad tuo patikėtų, jis turėjo paliesti rankomis griuvėsio akmenis. Šaltis, susijaudinimas, nerimas, vakaro pergyvenimai – visą tai jam sukėlė tikrą karštlygę. Mintys rizgo galvoje. Jis priejo prie kozetis. Šim jėgojo. Aštuntas skyrius – mislė komplikuojasi. Mergytė mėgojo pasidėjusi galvutę ant akmens. Žanas Valžanas atsisėdo prie jos ir ėmė žiūrėti ją. Pamažu ją stebėdamas jis kas kart labiau rimo ir atgavo įprastinę savo sielos pusiausvyrą. Jis aiškiai įsisamonino tiesą, kuri nuo šiol sudarė jo gyvenimo pagrindą. Kol kozeti bus su juo, jam pačiam nereikės nieko, o tik tai jai. Niekas jam nebus baisu dėl paties savęs, o tik tai dėl jos – Jis net nejautė, kad yra sužvarbęs, nors buvo nusivilkęs redingotą jai apkloti.